egun honek entzule guziri. Ze usie, eh, kostalde hortan? Arua, xar, manta, be fresko airearekin, baina sasoin untan fresko hornek ba, aniz bali duz, eta horren gatik baita gero iguzki eder bat nausitzen, eta bai bai biziki alo, eta ederra dugu. Hor dian, eh, ondoko asteburuari begira jarri intzin, joan den asteburuari ere behar dugu behako bat behiz ba, egin? gaitzeko moimendua izan da joan asteburu hortan hori ganen eta ziburun, eta bazen zer nahi jende eskualde guzietan, alde batetik Rabel Festivala bururatu da biziki ederki, larun batean bazen biziona merkatua, eta rakasta handi haukandu, eh, nahi zonbeitek nahiko zuten berbaedo nahi egoko ahatsaldean hortan ere behantago segitu balitz, baina hori ikusi behar, ondoko urtetan denaren biziona merkatu hori agarroa izan da zinez, eta gero igan dea maginuen egun nahi nokotan, pesta polit bat ziburuko plazan, balsan eguna dena kantu eta danzata ba hausagailu, Eta ero baziren bestalde triatloi delakoan parte hartu dutenak, mila seiehun, odotarat, uste dut, eta baziren txirindula diek gaitz, e, eta gaitzeko ibilaldi polite egin dute doni banetik eta azkainerat, jara bazen biziki, biziki, eta airostasun handia, benen asteburu buru, hortan. Aldi, zeldu dena asteburuan, ondarearen eguna nagusiki, aipatuko dauguzu? Eta bai, eta erixe eta zunguzietan txartuko, zeren eta ez dakit ez ditu txusen kondatuak, baina uste dut zibudun, eta doni banen, odotarat, oita hamar hitzorduz goiti badugula, eta haste budu juntan, ara. Eta izanen da moimendu beraz, alde batetik bisitaldiak, toki ezagutu betan, ala nola doni baneko eta elizan, eliza harradoa baita egia erran, gero eta beste etxe batzuetan, ala nola lohobia genea, hori ere doni banelo izunen, etxea, hau ere famatua ziburun, lehiorra etxe hortan, beraz, hiru egun barne, izanen dira, hamabost bisitalde. Eh? Eta itzordu baten zarko natuak ditut. Beste naz, pentsa noa ino joan gintazken. Hiru egunez egiten errandut, zeren eta batio goizuntan, ortsialearekin, goizeko hameketan eta izanen dira beraz, lehi bisitaldiak, bihar zazpi, eta igandean beste zazpi. Eta gero gauza biziki polita, bisitaldiak izanen dira igandean, badak izumenun, akotzeko kapedan, biziki kapeda polita da, baina ez da hanbat ezautua, eta xe duni doni batzuk ere, behar bada, ez tutela ezagutzen, edo doidoia bahakite badela, eta igandean izanen dira, hiru bisitaldi akotzeko kaperan, atxaldeko hiruetan, lauetan eta bostetan, hiruetan pausaldi laburra askiza joten entzat, eta pausaldi luzeagoa nahi duten entzat, behantxago. Gero izanen da ere geitzeko moimendua eta horre da eta sunetan sartuko, baina portuan, unzi horiena inguruan arantzalerekin, eta bai eta gero izanen dira ere ikusgarri batzu. Hala da, igandean, hamekak eta eta doni bane luizunen, herriko txaitzineko plaza hortan, eta bai begidaleak hori izanen da, eta begidaleak eman dituzte eskualdantza asko. Eta toki bedean, baina nara bostetan, eta zaren azaderako kompainiak emanen du, hariz, ari bere ikusgarri guziz edera. Hara, eta gero izanen dira ere bisitaldi batzu sokoan, ala nola egiategian, harri moko genetxean, eta hara, eta bai, zinez, zinez, egitarau aberatsa, biziki aberatsa, hitzaldiak ere ba, batio larun batean, eta beste igandean, aratsaldearekin, eta hori dukontenea biltokian, lehen gaia, beraz hori izanen da, eta larun batekoa, aipatuko dute historiaren aldetik, xantako auzoaldea bai eta ez denbora batez, herri konduek zena, eta gero, parte bat azkain go alderat, eta bestea doni baneden kondu gelditu. Eta igandean aipatuko dira, lehengo kortsarioak bai eta itxas lapurak. Eta ez dira, omen bat ere, bat ere, eta jende mota berak, kortsarioak, frantziako jaun erregeari leial zirenak, eta iparlapurrak ohoin horrein hutsa komentzirenak, hala, horiek denak argituko dira beraz igandean atxaldean. Eta da ikusten duzue, herrian geindi ere, bedezik idoni banen izanen da, ibilaldi asko, hala, zinez, zinez, egitarau bat biziki abedatxa. Bai, bada iteko. Eta ez da fini, igande bat erlaitzan ere izanen baita igandean? Eta bai, hola gertatzen da, frangotan azken igandean egiten da hori, eta iraileko azken igandean, baina aurten bai, hoita bi hautatu dute, bedaz igandean izanen da, ez dute gehiago erreiten, erlaitz bideko pesta dela, ez dakitzen dako, nahiago dute erran, igande bat erlaitzean, edo erlaitz bidean, Baina egiazki, pesta ere izanen da, hala izaiten da, pakotxak berak ekartzen duen pesta giroarekin. Izanen dira ere hausagailuak, bereziki urunian eta hendaian, bainan, erlaitz bideko ibilaldia, ziburun hasten da biztanena, zokoa aldean, eta gisaguziz behar da erran, autoen zat, zokoatik alat, bidea zerratua izanen dela, zeren eta pesta horren berezitasuna hause da, autorik ez dela haizu eta erlaitz bidean, eta beraz, oinezkoak beren dat, biltzen ibiltzen direla. Eta eneatziaz beldur diren entzat, bat dituzu ono beste itzorduzu meitzu? Eta bai alde batetik, eh, bihar donibaneko gaztetxeak ospatzen ditu, bere hoita sortzi urteak. Gero eta bihar, eta sarri, barkatu sarri, lehenik, eta atseko bederatzietan eh, lehen tenis gune estalia deitzen ginuen tokian doni banen, izanen da lotu handi bat, erregularien elkarteak muntatua, eta nahi dut izbatez erran, eta hori heldu den hortzialean baino lehenago izanen baita, hortzegunean izanen baita, Donibane loizunen, herriko batzokiak berriz hasten duela, urako pausaldiaren ondotik, bere bilkura seila. Eta beraz, kadia hortarat, pantsua etxegoen horri zanen da, hitzaldi bat musikaz ere lagundua edo kantuz lagundua hobeki egiteko, zeren eta gehia baita eta eskual kantua. Eta hori eginen da, kasu, ez ardura egiten baiti bilkura horiek du biltokian, eginen da jazel entzutegian. Beraz, hortzegunean, atseko zazpietan, pentsatzen dut bilduko dela jende. Hala, itzulia egina? Uste dut itzulia, lagi-lagi eta egin dugun, zeden eta seietasunetan sartu banintz, baginuen oraino, orden erdi batena, ondarea aipa eta ondarea aipa. <laughs> Untxa, bo, ba, bidezker, diamatik direzak, ez dira neatuko. Izaruntza.